Autor je u ome poglavlju spomenuo, kako smo kazali, šest hadisa. I svi ovi hadisi, osim zadnjeg šestog hadisa, ukazuju na stvari koje kvare abdest. Na stvari koje kvare abdest. Pa je nakon svojstava abdesta spomenuo autor stvari koje kvare abdest. I to je od fikha ovoga imama i autora. Jer se ne može nešto pokvariti prije nego što se nađe jeli, nego što se potvrdi prisustvo toga. Pa kad se potvrdi prisustvo nečega, onda se može pokvariti. Pa je tako prvo pojasnio kako se uzima abdest, a nakon toga pojasnio stvari koje kvare, stvari koje kvare abdest. Ovo poglavlje o kome smo govorili prošlog puta ili počeli govoriti je jako bitno. I također današnje predavanje je jako bitno i zamolio bih da dodatnu dozu pažnje jer su stvari jako bitne i precizne. Kazali smo da je poslanik sallallahu alejhi ve naredio pranje mezija jer je mezi madetun leziđe kako se kaže u arapskom jeziku a to je viskozna i ljepiva materija koja prijunja i koja se rasteže pa se mora oprati vodom nije dovoljno znači da se očisti sa kamenom ili sa maramicom i sliš o tome, nego se treba oprati zbog prirode, znači te materije, koja je kudi kamo s ove strane blaža od same mokraće. Jer se mokraća može očistiti, jer je tečnija i ne prijunja, dok ovaj, znači ova materija prijunja pa se mora zbog toga očistiti. Prije spomena ili prije početka komentara novog hadisa, možda bi bilo dobro da spomenemo stvari koje pored znači velike i male fiziološke potrebe izlaze iz spolnog organa. Prva stvar koja izlazi iz spolnog organa jeste elmeni, a to je sperma. Druga stvar je elmezi, i to smo govorili šta je elmezi, to je stvar koja izlazi iz spolnog organa nakon uzbuđenja. Prije doživljenja one velike strasti. Znači, puko uzbuđenje izaziva izlazak mezija. I imamo treću stvar koja se zove uvedi, koja izlazi nakon što čovjek obavi prirodnu potrebu sa naporom. Kada se napreže, onda nakon obavljanja te prirodne potrebe izlazi to u kapima. Izlazi to, znači u kapima, pa je to el uvedi. Što se tiče prve stvari, el menija, to jeste sperme, ona izlazi samo kod potpune strasti, kada dođe do doživljenja potpune strasti. I izlazi pod pritiskom ili u mlazu. U mlazu. Na to ukazuju riječi Allaha Tebara Huliqa mi ma ma'in dafiq. Stvoren je od vode koja izlazi pod pritiskom u mlazu. Kako kod muškarca, tako i kod žene. Ali je razlika u izgledu. Kod muškarca je to bijela, gusta materija ili tekućina, jako gusta, a kod žene je žuta i rijetka. Ali s obzirom na izlazak i jedno i drugo znači mora izlaziti, mora izlaziti znači u mlazu pod pritiskom. Jahruđu min bejni sulbi od teraib koja izlazi između kičme i grudi. Kod čovjeka izlazi iz kičme, a kod žena izlazi iz grudi. Tako su to prokomentarisali islamski učinjaci. Pa se razlikuje, znači, mjesto sa koga dolazi, dolazi, znači, meni ili jeli, sperma. Pa kada se spoje, znači, te dvije stvari, muška i ženska, onda tako nastaje, tako nastaje, znači, začeće ili embrion dijete. To je, znači, razlika između sperme kod muškarca i kod žene. Stoga je islamski učenjaci kada definišu kažu izlazi pod mlazom ili u mlazu. Ne vrijedi da izlazi samo samo od sebe jer to se ne bi smatralo onim menijem ili onom spermom koja obavezuje čovjeka na kupanje. Pa kada bi čovjek, na primjer, bio bolestan i izišla mu sperma, ne bi se zbog toga morao kupati. Jeste se desio izlazak sperme, ali to nije zbog čega? Zbog šehvete i zbog nagona, već je zbog bolesti. Ili čovjek kada bi dizao nešto teško, pa se tako desilo da iziđe nešto zbog težine, ili od straha, ili slično tome, to nije stvar koja ga obavezuje na kupanje. Jer mora se, znači, desiti da iziđe to zbog šehvete i prohtjeva i onda nakon toga je obavezan sa kupanjem. U protivnom će samo oprati svoje stidno mjesto i obnoviti abdest. Što se tiče mezije, znači kazali smo da izlazi kod djelomične ili nepotpune strasti, obično kada se supružnici sastanu, pri zagrljaju poljubci i slično tome, ona znači obavezuje samo na pranje stidog mjesta i na obnavljanje abdesta. A el vodi izlazi kada znači čovjek na, sa naporom obavi jednu od prirodnih potreba i nakon toga čovjek treba samo isto oprati samo stidno mjesto i treba i treba abdest promijeniti. Neki učenjaci kažu da može također vodi izići kada čovjek diže teret veliki. Kada osoba diže veliki teret, onda znači mora se desiti da iziđe, onda se mora desiti da iziđe vodi. Nakon mezija i vodija dovoljno je samo pranje, znači stidnog mjesta i obnavljanje abdesta, a nakon izlaska menija ili sperme mora se čovjek okupati. Ali nakon onoga izlaska koga smo objasnili, znači da iziđe u obliku u mazu. Ovo bi bilo ukratko nešto vezano možda za prethodni hadis koga smo prošli put spominjali, a danas je sa nama na redu 27. hadis u kome Abad ibn Temim kaže rekao je Abdullah ibn Zaid ibn Asim el-Mazini radijallahu ta'ala anhu شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا Kaže Abdullah ibn Zaid, radijallahu ta'ala anhu, neko se požalio poslaniku sallallahu alaihi wasallame spomenuši mu čovjeka kome se čini ili pretpostavlja ili zamišlja da je nešto našao u namazu. Da je nešto našao u namazu. Misli se u svome stomaku. pa je rekao poslanik sallallahu neće napustiti svoj namaz dok ne čuje glas ili dok ne osjeti miris. Neće napustiti svoj namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti miris. Ovaj hadis Abdullah ibn Zaida je jedan veliki hadis sa velikim značenjima. Iako kratak po svome sadržaju svoje formi, ali nosi brojna značenja i brojna brojna fikska pitanja se vežu za ovaj hadis. Pa je neophodno da razumijemo ovaj hadis znači ispravan način da bismo mogli ispravno rezonovati, ispravno rezonovati stvari, mesele i pitanja koja se tiču i vežu za ovaj hadis. Prvo, Abdullah ibn Zeyd ibn Asim al-Mazini, mi smo se susretali sa njim, je tako? U 11. hadisu, pogledu Tahareta. Odmah nakon hadisa Osmana ibn Afana, kada smo govorili o abdestu opširno, četiri dijela, tada smo spomenuli usput i hadis Abdullah ibn Zejda koji je isto tako jedna veliki oslonac ili osnova u poglavlju uzimanja u poglavlju uzimanja abdesta. I kazali smo da ga od njega prenosi Amr ibn Abi Hasan koga je Ebu Musa el Medini ubrojao u Ashab. Dobro, možda su se ove sitnice zaboravile. U svakom slučaju, znači sa Abdullahom ibn Zejdom smo već imali kontakt i govorili smo o njegovoj biografiji. Što se tiče Abada ibn Temima, on je tabi'in pouzdan po konsensusu islamskih učenjaka. Njegov otac je Ashab, a njegov dajđa je Abdullah ibn Zaid. On mu je dajđa, On mu je dajđa. Abdullah ibn Zaid, znači koji prenosi ovaj hadis. Spominje Imam al u svojoj povijesti da je Abad ibn Temim spominjao dane poslanika sallallahu alejhi ve pa rekao kaže ja sam imao pet godina na danu Hendeka. Kada je bio dan Hendeka imao sam pet godina. I bio sam kaže sa ženama tada ostao sam u Medini i prisjećao se još neki stvari znači u to vrijeme. A Hendek se je desio četvrte ili pete hijđarske godine. Kao što postoje razilženje među islamskim učenjacima, o čemu ćemo posebno govoriti kada dođemo možda u poglavlje Mevakitu Salah ili na salavat. Kada dođemo, el mevakit poglavlje namaski vremena. Ta ćemo spominjati možda nešto više o ovome. Pa je shodno ovome rivajetu ili ovoj predaji koju je zabilježio imam Vakidi, trebamo Abada ubrojati gdje? U ashabe. U ashabe. Živio je, znači u vrijeme, jeli, živio je vrijeme poslanika, sa imao je 4 ili 5 godina, recimo 5 hijđarske godine imao, je 5 godina, kada je u poslanik umro 11, on imao koliko? Dodajte još na to, znači imao je i on 11 godina. No međutim, pa je on veći, znači i stariji bio od Abdullaha ibn Zubeira, koji je ubrano u ashabe, ili od Nu'mana ibn Bešira, koji je isto tako ubrano, u ashabe. Stariji je od nje oba dvojice. No međutim, većina islamskih učenjaka kažu da se on ipak ne smatra ashabom. Većina islamskih učenjaka smatra da se ne smatra ashabom i ne priznaju ovu predaju. A inače predaj mama El Waqidija su sporne, ali mama El on je sam po sebi su rekli govorili da je on nepouzdan, koji je bilježio to. Čak neki su kazali da je bio i lažo i slično tome. Koliko to ispravno Allah najbolje zna. U svakom slučaju mnogi su učenjaci prigovarali znači imamo El Vakidiju rahimahullahu Ovdje se kaže šukije požalio se, požaljeno je. U pasivu je došlo. Kao što kažemo razbio se ili slomio se i slično tome. Pa ne navodimo ko je to učinio. Kaže Abdullah ibn Zaid, šukije ili salova sallallahu Požalio se neko poslaniku sallallahu jeli, da čovjek osjeti nešto u svome stomaku namazu, slično tome, pa ne znamo ko se je požalio. Kako ćemo znati ko se je požalio? Ko zna? Kako ćemo znati ko se je požalio? Ko je taj ko se je požalio? Znaćemo kada prikupimo sve rivajete ovoga hadisa, sve predaje i sve puteve. Pa kada pogledamo u predaju koja je došla u Buharinom sahihu, tu se navodi da je to učinio Abdullah ibn Zaid. Da je on isti taj koji se požalio. Pa su ashabi dosta puta kažu došao je čovjek i pitao poslanika sallallahu sallam, to je to. A u stvari on taj koji je pitao. a neće da kaže ja sam pitao. Nego kaže pitao je čovjek. Neće sebe da ističe. Kao što radi radijallahu ta'ala anha rekla, Allahov poslanik sallallahu sallam je ljubio jednu od svojih žena i kaže izlazio u mesdžid i klanjao, a nije obnavljao svoj abdest. Potom se nasmijala. Što znači njen smije? Da je ona ta koju je poljubio. Ali neće da kaže mene, nego kaže jedno svojih žena. Pa je dosta puta ashabi pitali nešto, kaže došao je čovjek i pitao ili uradio je čovjek i tako i tako, a u stvari on je taj koji je, koji je uradio to. Pa imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje, kaže La yatawabbavu mine šeki hatta Neće se ponovo abdestiti zbog sumnje koju ima dok ne bude ubijeđen. Pa je tu spomenuo hadis u kome se spominje, kaže Abad ibn Temim, Kaže, došao je moj dajđa Abdullah i požalio se poslaniku Salosrme, spomenuši u čovjeka koji osjeti to i to. Pa je znači taj koji se požalio ko? Znači isti ravija hadisa, Abdullah ibn Zaid, radijallahu ta'ala, anhu. Pa je rekao poslanik sallallahu sallam, la sarif, hatta jesma sauten, u jeđida riha. Neće, znači, kaže, otići, neće napustiti svoj namaz, dok ne čuje glas ili ne osjeti, ili ne osjeti miris. Hatta jeđide, ili ovdje se kaže, jeđidu ešeje fissala. Osjeti nešto u namazu. To jeste osjeti u svome stomaku nešto. Osjeti u svome stomaku, znači nešto pa mu se pričinjava da je od toga nešto izišlo iz njegovog tijela. Pogledajte ovdje kakav je edeb i kakva je etika ashaba sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Kažu, osjeti nešto. Pa nisu kazali otvoreno šta i kako. Pa je tako lijepo, kako kaže Ibnu Hadžar i drugi, lijepo je čovjek ako može da nešto simbolično kaže ili da pita ono čega se ljudi obično stide da to uradi sa simbolikom. Ne mora znači govoriti otvoreno. Otvoreno se govori i jasno, ponekad možda i izrazima od kojih se čovjek stidi, samo u slučaju kada se boji da će ljudi pogrešno razumjeti njegove riječi, pa da će biti pogrešno protumačene, ili da onaj koji je pitan neće razumjeti pitanje pa će odgovoriti nešto drugo. Ili onaj što govori pa da kaže onome što je pitao, bojeći se da neće razumjeti kako treba pa će prenijeti njegove riječi pogrešno pa će onda nastupiti ili nered i fesad i fitnet pa će u tom slučaju kazati otvoreno. U drugom je bolje, jer u suprotnom je bolje da čovjek govori sa simbolikom. Pa kaže čovjek osjeti da je nešto izišlo i slično tome, a neće govoriti, znači neće govoriti direktno i precizno šta se desilo. Osjeti znači nešto u svome stomaku, nekakve pokrete, vazduh i slično tome mjehuriće, pa misli da je nešto izišlo i da je on izgubio abdest. Pa kaže poslanik Sreme neće, znači kaže napustati namaz dok ne osjeti, dok ne osjeti miris ili ne čuje glas. Jedno od to dvoje dok ne osjeti. Ne mora oba dvoje, po konsensusu islamskih pravnika ne mora čovjek osjeti jedno i drugo. Dovoljno je da osjeti, dovoljno je da osjeti jedno od to, dvoje. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam Iza jae ash-shaytan fa qala innaka ahdath falyakul jekul Kaže, ako nekome od vas dođe šejtan pa mu kaže u namazu ti si izgubio namaz. Ti si izgubio abdest. Dođe šejtan nekome dok klanja pa mu kaže ti si izgubio abdest. Kaže, poslanik sallallahu alejhi neka mu reče lažeš. Neka mu reče lažeš. U predaji koju bileži Ibn Hibban i drugi stoji felijekul fi nefsihi kezebt. Neka reče u sebi lažeš. Pa ne bi čovjek naglas govorio, pa da se ne bi možda osjećao imam prozvanim ili neko od prisutnih, kada će u sebi lažeš. To je to bi bilo tako da je ovaj hadis ispravan. međutim, ovaj hadis ima slab lanac prenosilaca, u njegovom senodu ima Jal ibn Hilal, koji je međhul, čija je biografija nepoznata. Ima anonimnu biografiju, pa se ne može ovaj hadis prihvatiti. Znači tako da ne treba, da raditi po ovome hadisu. Neki islamski učenjaci kažu da je Allahov poslanik, sallallahu rekao dok ne osjetiš miris onome koje je gluh. Ili dok ne čuješ glas onome kome je oštećeno čulo mirisa. Jer ko ima oštećeno čulo mirisa ne može namirisati ništa. Ili čovjek koji je gluh ne može čuti nikada zvuk. Pa onaj ko ne čuje, mirisat će. A onaj ko ne može mirisati, on će slušati. Pa je kažem zbog toga Allahu poslanik s.a.v. spomenuo znači ove dvije stvari. Bilež imam Ahmed u svome musnedu i Ebu Ja'la također u svome musnedu Ebu, Ebu Sejda al-Hudrija radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu sallam rekao Inne šeitane le jeti ila ehadikum, wa huwa fi salatihi fe jehudu ša'rehu, ili ša'reten min duburihi, fe jemudduha, fe jera ennehu ahdes, fe la jensarife hatta jesma sauten, au jeđida riha. Kaže, šeitan u istinu priđe nekome od vas, dok se nalazi u namazu. Pa kaže, uzme jednu dlaku sa njegovog stražnjeg dijela tijela, kaže, pa je vuče. Kaže, dok čovjek ne pomisli da je izgubio abdest. Pa kaže, kada se tako nešto desi, neka čovjek ne napusta svoj namaz, dok ne osjeti, ne čuje, znači, zvuk ili ne osjeti miris. No, međutim, i ovaj hadis u njemu ima Ali ibn Zaid ibn Đuda'an, a on je nepouzdan kod hadijskih stručnjaka. Pa ni ovaj hadis nije vjerodostojan. Iako se on često spominje kako šetan priđe pa vuče dlake čovjeku sa njegove jeli, stražnice i slično tome, no, međutim, taj hadis nije vjerodostojan od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaže Imam el-Hattabi u svome dijelu Me'alimu Sunan u prvom tomu na 129. stranici ovaj hadis znači da će čovjek nastaviti sa svojim namazom. Neće prekidati svoj namaz dok ne bude ubijeđen da je nešto izišlo ili da se desilo ono što kvari njegov abdest. Ne misli se samo da iziđe, znači, vjetar, pa da čuje ili da osjeti miris. Nego bilo šta, bilo da se radi nešto iziđe na prednji ili stražnji dio tijela ili na jedan ili na drugi otvor, bilo da se radi o mokraći i slično tome, ili e, vodiju ili meziju i slično tome, sve to kaže kvari abdest. Ali je spomenuto ovo zbog toga što se to najčešće dešava. A nije se time mislilo ograničiti na, na samo znači, izlazak vjetra u namazu. Pa kada čovjek osjeti, znači, bilo šta da mu je izišlo, on će prekinuti svoj namaz, iako nije čuo ni zvuka, niti osjetio mirisa. U redu. Čovjeku iziđe vjetar u namazu i nije čuo ni mirisa, nije osjetio mirisa, niti namirisao mirisa, niti je čuo zvuk. Hoće li otići sa namazom? A ubijeđen da mu je nešto izišlo. Allahu poslanik sa osam kaže neka ne ide dok ne čuje šta? Zvuk ili glas ili dok ne osjeti miris. A čovjek nije čuo ni jedno drugo, niti je osjetio, niti je čuo, ali je ubijeđen da je nešto izišlo. Hoće li prekinuti namaz? Hoće prekinuti namaz. Hoće prekinuti namaz. Jeste hadis rekao ovako. Hadisom se hoće u stvari kazati dok ne bude ubijeđen. A bit će ubijeđen kako? Na jedan od dva načina ili na treći način da ubijeđen nije čuo, ali se hoće kazati, znači ovdje da treba biti ubijeđenost, da je čovjek ubijeđen, da je njegov abdest pokvaren i nakon toga on će, mora, znači mora prekinuti, mora prekinuti svoj namaz. Jer čovjek, na primjer, koji je gluh i kome je oštećeno čulo miris. I osjeti da nešto izišlo. On kaže, ja nisam čuo, nisam namirisao. Bez obzira, on mora prekinuti svoj namaz, on mora prekinuti svoj namaz jer je izišlo nešto što je pokvarilo. A ovo što se spominje, miris ili zvuk, to je zbog toga što čovjek najčešće se desi da u namazu, kada već gubi abdest, onda izgubi zbog tog razloga, jel? Zbog izlaska vjetra, ne zbog izlaska menija ili vedija ili slično tome. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi u hadisu, koga bilježi imam Abu Dawud i da i da istahalla sabiju vorit, osulije alejhi. Kada dijete novorođenče malo doživi istihlal, a to je da podigne svoj glas da zaplače. Jer svako dijete kada se rodi zaplače. Kaže, kada dijete nakon rođenja zaplače, ono nasljeđiva, ima pravo na nasljedno pravo, znači, i njemu će se klanjati dženaze. U redu. Dijete se rodilo i nije zaplakalo. Ima li pravo da nasledi? Ovdje se kaže dok ne zaplače. Ima pravo. Ali je spomenut plač zbog toga što se to najčešće dešava kada se dijete rodi. Dijete se rodilo i pomjerilo svoju ruku. Stisnulo pesnicu i otvorilo pesnicu. Ili je obavilo malu nuždu. I slično tome. Znači pokazalo znakove života. Ono nasljeđiva i njemu će se fajn dženazati. Bez obzira što nije zaplakalo. Ali se plaće ovdje spominje zbog čega što, zbog toga što se to najčešće dešava djecu. Pa je to onda spomenuto, znači, kao u ovom slučaju što je spomenuto, jeli, izlazak, izlazak vjetra, a nije se mislo ograničiti na samo, jeli, na samo izlazak vjetra. Na osnovu ovoga hadisa Imam Buharija raslovio poglavlje, kaže, la je te odbav, mine šeki hata jeste Neće se abdestiti zbog sumnje koju ima dok ne bude ubijeđen. Dok ne bude ubijeđen šta da je, izgubio abdest. A na drugom mjestu naslovio je poglavlje Men nem jara el vubu'e illa min mahređejni. Onaj ko ne smatra da treba obnavljati abdest osim zbog nečega što iziđe na jedan od dva otvora. A u poglavlju kupo prodaje imam Buharija spominje ovaj hadis u pogledu kupoprodaje. Naslovio je poglavlje pa kaže men nem jera el wasawise u nahviha mine Onaj ko se ne obraća i ne osvrće se na vesvese koje šeitan ubaciva i slično tome i sumnje. Ne gleda u to. I ovaj hadis se i tekako ima veze sa kupoprodajom i sa muamelatima, općenito. O čemu ćemo išao tela govoriti nešto kasnije. Imam prije u svome dijelu Esunen wal Athar u 11. tomu naslovio poglavlje kod ovoga hadisa pa kaže žena nestalog čovjeka. Pazite, spominje ovaj hadis i kaže poglavlje žena nestalog čovjeka. Kakve veze ovaj hadis ima sa nestalim čovjekom? I sa ženom? Ko zna? Žena nestalog čovjeka. Ima veze s te strane, što čovjek u namazu dok je, neće prekinuti svoj namaz, dok ne bude ubijeđen da je šta? Izgubio abdest. Tamo. Žena nestalog čovjeka smatra će se njegovom ženom sve dok ne bude ubijeđena da je on zaista nestao. Ili poginuo, ili da ga nema i sve što Razumijete? Radi se o ubjeđenju. Pa neće kazati moj muž je samo nestao, puko nestajanje muža, ja nisam više njegova žena. Ne, ne. Ti ostaješ i dalje njegova žena dok se ne potvrdi da je on šta? ili nestao, ili ubijen, ili slišno tome. Pa je znači povezao, pogledajte, čak u brak i poglavlje braka su stavili ovaj hadis. I ulazi zaista u mnoge pore, vidjet ćemo fikska pravila koja ćemo spominjati koji se vežu za ovaj hadis. Brojna fikska, fikska pravila se vežu, vežu za ovaj, za ovaj hadis. U ome hadisu je dokaz o legitimnosti pitanja onoga što se nije desilo, a što se očekuje da se desi. Inače, u šarijetu je pogrdno pitati ono što se nije desilo. Ali ono što se nije desilo i postoji mala ili skoro nikakva vjerovatnoća da će se to desiti. To je pogredno. Ali nije pogrdno pitati ono što se nije desilo, a postoji velika mogućnost da se desi. To nije pogrdno. Kao u ovome slučaju, što je pitao Abdullah ibn Zaid. I ovaj hadis je, draga moje braće i cijenjene sestre, jedan veliki temelj i asl, osnova u islamskom šerijetu. Veliki hadis. I jedan od hadisa na kome je građen i na kome se temelji ovaj šarijat. Iako možda po svojoj konstrukciji on djeluje mal i da ne može nositi toliko poruka, ali zaista nosi brojne, brojne poruke u sebi. Jer se iz ovoga hadisa zaključujemo da stvari ostaju na svojoj osnovi ili u prvobitnom stanju, dok se sa čvrstim ubjeđenjem ne ustanovi suprotno dok se čvrstim ubeđenjem ne ustanovi suprotno. A onaj šek ili sumnja koji dođe usput, oni šta? Ne utječu na to ubjeđenje. Kada čovjek ima ubeđenje pa mu dođe neka sumnja, uz to ubeđenje, ta, to ubjeđenje znači ostaje pravostažno, a ta sumnja nema nikakvog ibreta i nema nikakve pouke. Ovdje, kada smo spomenuli da čovjek neće prekidati svoj namaz kada posumnja, islamski učenjaci raspravljaju o pitanju kada čovjek biva u namazu, pa sumnja da je izgubio abdest. Šta će uraditi? Islamski učenjaci se podijelili o ome pitanju na tri mišljenja. Prvo mišljenje je mišljenje većine islamskih pravnika koji kažu ako čovjek posumnja u ispravnost svog abdesta, zna 100% da je uzeo abdest. I nakon toga posumnja bilo prije namaza ili u namazu. Bilo prije namaza ili u namazu. Što se tiče sumnje posle namaza, to nema nikog ibrata. To je islamski učenjac jednoglasno odbacio. No međutim, ako posumnja prije namaza ili u namazu, šta će biti? Kaže većina islamskih pravnika da takav nastavlja dalje sa svojim namazom i da ako je prije namaza neće obnavljati abdesta. Klanja. To je mišljenje većine islamskih pravnika. Šafijski učenjaka, hambelijski i hanefijski. Kaže druga skupina učenjaka, to je rivajet od imama Eleuzaje i nekih hambelijskih pravnika, Kažu, ako čovjek posumnja prije namaza, obnovit će abdest. A ako posumnja u namazu, neće obnavljati abdest. Zašto? Zašto će obnoviti prije namaza, a neće u namazu? Kažu jednostavno zato što šeitan čovjeku najviše dolazi u namazu. I najviše ga ezijeti ometa u namazu. Hoće da mu prekine namaz. Pa bi to za čovjeka bilo opterećenje. A šerijet je došao jednostavni i lahat ljudima, pa kažu neće zbog toga obnavljati. A mora obnoviti prije namaza, zašto? Kažu, Allah ti je naredio da uzmeš šta? Abdest prije namaza, je tako? I ne možeš ući u namaz osim sa čvrstim uvjeđenjem da imaš abdest. Kako ćeš ući u namaz da ti nemaš uvjeđenja, nego sumnjaš. Kažu, to nije dozvan da uđeš tako u namaz. Pa kažu, prije namaza će obnoviti, a u namazu neće, jer je to poteškoća za čovjeka, jer je to poteškoća za čovjeka. I treće mišljenje je da čovjek mora obnoviti prije i za vrijeme namaza. Čovjek posumnja prije namaza ili za vrijeme namaza da izgubi abdest, mora prekinuti namaz i obnoviti svoj abdest. I ovo je mišljenje nekih islamskih pravnika malikijske pravne škole. A međutim, Allah najbolje zna da je od ovih mišljenja najispravnije prvo. Da čovjek ako posumnja prije namaza ili za vrijeme namaza neće prekidati namaz i neće obnoviti abdest. Može ako hoće, ali šerijat ga ne duži da obnovi da obnovi abdest. Jer čovjek ima objeđenje da je uzeo abdest, jel tako? A sumnja da li ga je izgubio. Šta je jače, ubjeđenje ili sumnja? Objeđenje. jasna stvar, Objeđenje je jače od sumnje. Pa ta sumnja nije snaga i ne može pobiti to objeđenje. Jer objeđenje pobija samo objeđenje. Pa čovjek u ovome slučaju, znači šerijetski nije obavezan, nije obavezan da promijeni, nije obavezan da promijeni, znači ili da obnovi svoj abdest. Uzvišeni Allah Đelžanu kaže وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَانَكُمْ I nemojte sami svoje djela kvariti. Čovjek u namazu i posumnja da je izgubio abdest, a nije ubijeđen. Zbog čega kvariš sam sebi djela, a Allah Đelžanu kaže nemojte sami svoje djela kvariti. A ti bi ga pokvario čime? Prekidanjem, tako? Pa nemojte sami sebi djela kvarti osim znači ako ste ubijeđeni, osim ako ste ubijeđeni u neispravnost toga djela. Kada bi čovjek bio ubijeđen da je nakon što je uzeo abdest, izgubio ga. Ubijeđen je da je uzeo, ali je ubijeđen da ga je izgubio. Takav je izgubio abdest po konsenzusu pravnika i tu nema spora. Znači ubijeđen da je uzeo, ali isto tako ubijeđen da je izgubio. Zašto smo u prvom slučaju odbacili ono mišljenje, a u drugom ga prihvatili. Kad smo kazali ovdje da je čovjek ubijeđen da je izgubio abdest, kazali smo mora obnoviti abdest. A u prvom slučaju smo kazali kada sumnja da nije izgubio i ne mora. Zašto u prvom ne mora, u drugom mora? Zato što je u prvom slučaju sumnjo. Ima ubjeđenje da ima abdest, a u drugom sumnja. A znači u prvom ima ubjeđenje da ima abdest i sumnja da li ga je izgubio. Pa ta sumnja ne može pobiti šta? ubjeđenje. Ali u drugom ima ubjeđenje da je uzeo abdest i ima ubjeđenje da ga je šta? Pa ubjeđenje može pobiti ubjeđenje. Ubjeđenje može pobiti ubjeđenje, jednostavno. Znači u prvom slučaju sumnja ne može pobiti ubjeđenje, a u drugom ubjeđenje pobija ubjeđenje, da su oni na istoj dereži, na istom, na istom stepenu. U redu. Čovjek ubjeđen da ima abdest i ubjeđen da ga je izgubio. Samo ne zna da li je prvo izgubio abdest ili ga je uzeo. Razumijete? Čovjek ubijeđen da je uzeo abdest i da ga je izgubio. Ali ne zna šta je bilo prije do to dvoje. Je li ga je uzeo ili je nešto izišlo iz njega pa izgubio. Šta će? Po ispravnijem mišljenju kod islamskih pravnika tu postoji spor. Znači nije jednoglasno kao što ste se vi složili. Ali, ali kod islamskih pravnika postoji spor da li treba ili ne treba. Ali je ispravno i rađih mišljenja da treba. Ispravno je znači prioritetnije i preferirajuće mišljenje jeste da treba obnoviti, da treba obnoviti svoj abdest. Čovjek nakon abdesta vidio, čovjek nakon abdesta sumnja da li je oprao jedan dio tijela ili nije. Uzeo abdest i nam počele sumnje oko njega kolati, da li sam dobro oprao ruku ili ostalo nešto suho. Ili klanjao namaz i onda jesi ili klanjao tri ili četiri nakon što je presalamio. Tada se čovjek ne obazire na te šubhe i na te sumnje, nego ostavlja znači onaj badet kako je bio. Jer je osnova da je čovjek šta? Uzeo abdest, je tako? A ta sad sumnja i šubha da je nešto ostalo ne utječe na to. Osim kada bi čovjek uzeo abdest i jasno vidi da mu je dio ruke suh. Sve drugo vlažno, ali taj dio suh. To je druga stvar, to je već dokaz jasan. Kao što je poslanik sallallahu vidio na čovjeku, na nozi onoga čovjeka za e, veličinu nokta da je ostalo suho. Pa kaže, idi vrati se i popravi svoj abdest. To je jasan argument i dokaz da se vidi. No, međutim, da čovjek sumnja i da pregleda, pa onda misli da li jeste ili nije, pa, pa ga neka sumnja uhati, kažemo, to ne vrijedi, jer ta sumnja ne može pobiti ono ubjeđenje tvoje da ste uz abdest, tako? Za ovaj hadis se veže jedna jako čudna mesela, jedno jako čudno pitanje. A to je, što spominje Imam al hatabi opet, u svome dijelu me Alimu Sunan, Imam al koji znači ima komentar na a, Sunan Ebu Davuda, koji se zove Me'alimu Sunan, a on je umro 388. osam godine. Kaže, u ome hadisu je dokaz, pogledajte, subhanallah, kako su islamski učenjaci iz hadisa izvlačili mesele i pitanja koji u svome spoljašnjem ovaj, viđenju nemaju nikakve znači, veze sa dotičnim hadisom. Kaže, u ome hadisu je dokaz da čovjek koji popije alkohol, pa se osjeti miris iz njegovih usta da će biti bičavan. Kažu da je miris dokaz. Kao što je miris u namazu dokaz, da je izišlo nešto iz čovjeka, pa zato se veže neki propis, kažu isto tako je dokaz kada se iz čovjekovi usta osjeti miris, a on neće da prizna da jeste pio, niti imamo svjedoke koji će potvrditi da je pio, niti možemo možda provjeriti putem krvi sliš tome da je pio, i to samo putem krvi je po sebi pitanje, da li je prihvatljivo ili nije, da li će se to prihvatiti kao argument da je on pio alkohol? Kažu neki islamski učenjaci hoće. I uzimaju kao dokaz predaju koju bilježi ima muslim u svome sahihu. U kojoj se kaže da je došao Majz ibn Malik radijallahu ta'ala anhu poslaniku sallallahu sallam i rekao Allahov poslaniće očisti me. Pa mu kaže Allahov poslanik teško ti se. Bježi kaže tamo i kaže oprost od Allaha. Pa je došao nakon drugi nakon toga po drugi put i kaže Allahov poslaniće očisti me. Pa mu je isto kazao. Pa je došao i treći put. Kada je došao četvrti put, kaže poslanik Sala Osrme, e ebihi džunun, jel on kaže lud, jel ovaj čovjek lud? Kažu nije Allah oposlajući. on je potpuno normalan čovjek. Pa kaže poslanik Sala Osrme, jesi li pio alkohol? Jesi li pio alkohol? Pa je ustao čovjek, kame ređulun, fe stenkehehu. Pa je ustao jedan čovjek, pa se u njegova usta. Pa nije osjetio miris alkohola. Pa je rekao poslanik šta si učinio, kaže ne nemoral, pa je naredio da se bičuje. Tako cijeli hadis, poduži hadis. U redu. Ovaj, had, ovaj je ustao i pomirisao usta Majza ibn Malika. Da osjeti miris alkohola. A Allahov poslanik to nije, šta? Osudio, nije to negirao. On je rekao što ga mirišeš, to nije dokaz. I da nađeš miris, to nije dokaz. Nego je to prešutao. Pa bi to bio dokaz da kada bi se našao miris u ustima čovjeka, da bi to bio dokaz da je pio alkohol i da bi se mogao šta? Bićevati ili da se nad njim izvrši širijetska kazna. To je jedno mišljenje. Kažu drugi islam učenjaci nikako. Miris nije nikako dokaz u širijetu. Što? Kažu zato što postoji mogućnost da je čovjeka neko pri... On neće da prizna sam, pazite, ako prizna, to je jasna stvar. Tad nećemo ga mirisati. On ako prizna, stvar je jasna. Nema potrebe niti ga mirisati, niti vaditi krv. Jer je priznanje najbolji dokaz. Kaže se u arapskom jeziku, el i'tirafu sejidul edille. Priznanje je poglavar svih dokaza. Kada čovjek prizna da je nešto uradio, treba li veći dokaz od toga? Ne treba. On kada prizna protiv sebe, stvar je jasna kod dan. Čovjek neće da prizna, a mi osjetili miris, a nemamo svjedoka. Kažu islamski učenjaci, jedna skupina kaže, to nije argument. Zašto? Kažu zato što postoji mogućnost da ga je neko prisilio da popije. Nekoga prisilio da popije i ti ćeš ga kazniti. A ne trebaš ga kazniti, jel tako? Ili druga stvar još veća od ote, što kaže možda je čovjek našao nešto u boci jednoj. Ili posudi u čaši. I mislio da je voda. Ili da je sok. I popio. Kada je popio ono šta? Vino. Nije znao. I ti dođeš, hoćeš da ga bičuješ zbog toga. Je to ispravno? Nikako. Kažu, kako ćete onda osjetiti Znači, kako ćete uzeti miris kao dokaz? Pogledajte samo jednog pitanja koje se veže za ovaj hadis i zaista da je teško, da je teško ovdje odabrati prioritetnije mišljenje, tako? Allah poslanik nešto dozvolio, nije negirao. A mi vamo imamo šubhe i sumnje koje šta? Koje se vežu za, za to pitanje. U svakom slučaju ovo nije znači tema o kojoj govorimo, ali iz ovoga se može izvući zaključak da se šerijetske kazne ne sprovode nad ljudima kada postoji šubha ili sumnja neka. Koliko zrno gorušite, ne smije se izvršiti na njim. I u tome smislu jeste pravilo fiksko u kome se kaže idrau el hudude pišubuhat. Manite se provođenja šerijetskih kazni kada ima šta? Šubha ili sumnja. Nemojte to činiti. Ovo se navodi od Aisha radijallahu anha i Omara kao njihove riječi. Pripisuje se i poslaniku sallallahu sallam u hadisima, ali nije ispravno. Kao riječ poslanika to je daif i to je slabo. Ispravno je da se to riječi Omera i Ajše i to je priznato pravilo kod fakiha islamskih učenjaka. U hadisu koga bilježi imam hakim u svome mustedreku, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame Idraul hudude anil muslimine mastapatum fe in vođetum muslimin mahređen fe halu sebirahu fe فإن imame en juhtije في العفو hajrun minen juhtije bil بالعقوبة kaže prođite se i klonite se s provođenja i kazni nad muslimanima koliko god možete više. Kako? Ako kaže možete naći muslimanu nekakav izlaz, pustite ga. To jest ako ima bilo kakva šubha ili sumnja, pustite muslimana, nemojte sprovoditi. Stvar je jasna, ako on prizna ili imamo četiri se dokaza, ne morali slično tome, onda je jasna stvar. No, međutim, ima nekakva situacija koja je nejasna ili polunejasna. I imaš nekakav argument šerijatski validan i opravdan da pustiš muslimana da ne izvrši šerijatsku kaznu. Kaže poslanik sallallahu nemojte kaže pustite ga i nemojte izvršavati nad njim šerijatsku kaznu jer kaže da imam ili kadija pogreši u oprostu to je bolje nego da pogreši u kazni. Jel tako? Bolje imamo da oprosti čovjeku pa da pogreši nego da ga kazni pa da je pogrešio. Jer kad mu oprostiš ostaviš čovjeka kakvog jeste, no međutim osjećaš mu ruku ili ubiješ ga, a on nije bio zaslužen da bude ubijen. Pa zbog toga, subhanala, i to je mudrost i hikmet u šerijetu, da se ne sprovode šerijetske kazne, osim kad nema nikakve šubhe i sumnje. Kao u slučaj slučaju kada je došao majz pa priznao. Došao majz i priznao. Ili kada je došla ona žena koja je zvala El pa priznala da je učinila nemoral. Kada prizna nakon toga, sve je Jer ova žena sa kojom je majz počinio da je učinila nemoral, ona nije priznala. Pa nju nije naredio Allah poslanik da je šta? Ubiju, niti ću jela koja je bila djevojka jer ona mora priznati ili mora biti četiri svjedoka. Ovdje četiri svjedoka nema. I kako kaže šehol Islam Ibn Tejmije, nikada se u islamu nije desilo izvršenje šerijatske kazne za čin nemorala što to vidjela četiri svjedoka. Nikada. Kako je to šerijat postavio precizno? Četiri svjedoka da vide i to šta da vide? Sami čin. Ne da vide samo da su dvoje bez odjeće ili osamiti negdje Ili da su se zagrlili što tome ne vrijedi. Mora vidjeti čin koji se smatra nemoralom. I to je Allah poslanik pravo pisao od Isima šta mora vidjeti. Tako precizno da se to nikada nije desilo, da se potvrdi znači čin nemorala sa četiri svjedoka. Prvo čovjek ide putem, kada vidi nekoga on obara pogled, okreće se. Ko će zvati nekoga da vidi četiri osobe i tako dalje. To je sve, to je sve ne, skoro pa nepojmljivo. Ali to je šerijat postavio da čuva hurmet muslimana. Da čuva, znači, hurmet muslimana. Pa ovome hadisu znači naređeno da čovjek ostavi to. Međutim, ovaj hadis, kako kaže šeh Albani u petom tomu svojih sila, na 222. stranici ima slab lanac prenosivaca. Ali njegovo značenje je ispravno. Njegovo značenje je ispravno shodno ovome fikskom pravilu koga smo prethodno, koga smo prethodno spominjali. Navodi se jedna priča gdje mama Ebu Hanife da mu je došao čovjek i rekao mu Kaže, ja sam jučer popio alkohol. Pa kaže, ne znam da li sam pustio svoju ženu ili nisam. Sumnjam. Ha? Sumnjam, htjela, jesam li pustio ženu ili nisam. Pa mu kaže Ebu Hanife, radi Allah, anhu, faqih ovoga ummeta, kaže, ti si bio pijan, kaže, ne znaš da li si je pustio, kaže, osnova da ona tvoja šta? Žena. Ubjeđenje je bio jekin da ona tvoja žena. To da li si je pustio, nisi sumnjaš, kaže, ona je tvoja žena. Pa se okrenuo i otišao. Pa je otišao kod Sufijana Esteurija da njega pita. Kaže Sufjan Esteuri, kaže ona je bila tvoja žena. Kaže vrat je. Ako si je, kaže, pustio, vratit ćeš je, bit ćete žena. A kaže, ako je nis pustio, to vraćanje neće ti škoditi. Razumijete? Vrati je, ako si je pustio, opet će ti biti žena. A ako je nis pustio, kaže, neće ti škoditi. Kaže, dobro. Kaže, dobro. Pa je otišao kod Šurejka. Kad je? Pa njega pitao, šta ti misliš? Kaže, Mislim, kaže, odi, kaže, pusti je pa je vrati. Pusti je pa je vrati. Pa je došao, pa je otišao. Pa je došao nakon toga kod Zufara. Kod Zufara, ovu priču spominje imam Ibn Molekin u svome dijelu, ali Anam. Pa je otišao kod Zufara, najbližeg učenika imama Ebu Buhanite. I pitao ga o tom pitanju. Pa mu kaže imam Zufar, imam Zufar, kaže jesi li pitao koga? prije mene. Kaže, jesam. Koga si pitao? Kaže, svoga učitelja Ebu Hanife. Kaže, šta ti je rekao? Rekao je, kaže, ona je tvoja žena. Idi kući, kaže, tvoja žena. Kaže, to je pravi odgovor. Kaže, koga si još pitao? Kaže, pitao sam Sufjana teorija Kaže, šta ti je rekao? Kaže, rekao mi je da je vratim. Ako sam je pustio, kaže, bit će mi žena kad je vratim. Ako je nisam pustio, kaže, samo vraćanje neće škoditi. Kaže, lijepo ti je rekao. A kaže, šta ti je rekao treći šurejk? Kaže, rekao mi je, kaže, da, da je pustim pa da je vratim. Pa se je nasmijao punim ustima. Pa je rekao, navešću ti ja primjer njih trojice. Kako izgledaju petve njih trojice, sad ću kaže, praktično navesti. Kaže, primjer njih trojice je, kaže, kao primjer čovjeka koji je prolazio pored jednog potoka koji je sam nečist. Pa onako uzburkan pršće po putu. I čovjek tuda prolazio. Pa je prošao, pa kada je prošao, onda sada gleda da li je nešto došlo na njegovu odjeću od te nečisti, od tog neđaseta. Pa je otišao, kaže, kod Ebu Hanife, pa mu Ebu Hanifa rekao, to je primjer, jer prenešen drugo značenje. Kaže, pa mu Ebu Hanifa rekao, kaže, tvoje odjeće je bilo čisto. I ti sad, kaže, sumnjaš, jesi li, kaže, je došlo nešto nije, kaže, tvoje odjeće je dalje čisto. Ništa se nije desilo. Kaže, pa si otišao, kaže, kod imama Sufana Seurija, pa ti je rekao, idi, kaže, operije. Ako je, kaže, čista, opraćeš je, pa će biti još čišća. A kaže, ako je bilo neđasto, uklonit Nešto Ne ti ako pereš, a ona čista. Kao što nešto ti što si je vratio, ona tvoja žena. Tako. A kaže što se tiče Šurejka, kaže njegov primjer je, kaže, on ti je rekao, kaže, idi tamo, kaže, umoči svoju odjeću u neđaset, kaže, pa je idi peri. Umoči svoju odjeću u neđaset, pa je onda, kaže, idi peri. Kao što je rekao, kaže, idi pusti se na svoju ženu, pa je onda, kaže, pa je ponovo vrati, pa je ponovo vrati sebi. Radi Allahu ta'ala anhu međma'in. Iz ovoga hadisa islamski učenjaci izvlače jedno zlatno pravilo u kome se kaže el jeqinu la yuzalu bi šek. Sumnja ne pobija ubjeđenje. Sumnja ne pobija ubjeđenje. Ili ubjeđenje se ne može pobiti, ubjeđenje se ne može pobiti sumnjom. I na ovo pravilo je uzvišeni Allah te barak je ta'ala ukazao u Kur'anu riječima Inna vanne la min minel haqqi še'a. Uistinu sumnja i sumnjičenje ne mogu ništa ubjeđenju istine. Uzvišen je što znači ukazao na ovo, na ovo fiksko pravilo. Pa je ibret i pouka u onome što je, u što je čovjek ubjeđen, a nije znači pouka ibet u onim sumnjičenjima koja se dešavaju. Za ovo fiksko pravilo, elijekinu, laju zalog iz njega se račvaju ili se granaju brojna druga fikska pravila. Brojna druga fikska pravila se grane iz ovoga pravila. Ja ću vam samo spomenuti neka od njih. Koja se pravila granaju iz ovoga fikskog pravila? Prvo pravilo jeste ma sebete bijekin la jertefiju illa bijekin. Ono što je potvrđeno ubjeđenjem ne može se pobiti osim ubjeđenjem. Ja nemam vremena da za svaki od ovih primjera i svako pravilo koje ću vam spomenuti da vidim po primjeru, to bi onda bi izišlo iz komentara hadisa otišli bi u fik, fikska pravila i u sulul fik, što nije naš cilj. U svakom slučaju spomenut ćemo samo pravila, a vi ćete razumjeti više o čemu se radi. Znači, ubjeđenje se ne može pobiti nego ubjeđenje. Drugo pravilo jeste el aslu biqa'u ma kana ala ma kana. Postojanost na osnovi potvrdno ili negirajuće. Dok se argumentom ne ustanovi suprotno. Osnova je da je nešto na onome na čemu je bilo, dok se argumentom ne potvrdi da je to šta? Promijenjeno. Da je to promijenjeno. Treće pravilo je el aslu baraetul zimme. Nedužnost u pogledu nečega. To je osnova nedužnosti. Kada čovjeka optužiš, osnova da je on šta? Nedužan. Moraš jakim argumentom ustanoviti i dokazati da je on kriv. Ili da je dužan. Ili da je učinio i slično tome. U protivnom je asl ili osnova berajetu zime, a to je nedužnost. A to je nedužnost. Naredno pravilo. Elasku i bafetul hadis i da akrebi eukatihi. Osnova je da je zbivanje nečega u najskorijem vremenu. Osnova je da je zbivanje nečega u najskorijem vremenu. Kako u najskorijem vremenu? Hajde ovdje ćemo navesti primjer. Čovjek, na primjer, ustane, spavao je cijelu večer i ustao na sabah. I nakon sabaha više nije spavao. I klanjao je sabah i podne i kindiju i nakon kindije pogleda na svoj unutrašnji veš i vidi da je izišlo nešto zbog čega se je trebao kupati, rasuliti. Kada je izišla sperma iz njegovog tijela? Zna li on? Ne zna, spavao. Šta će uraditi? Uzmite sada ovo pravilo. Koje namaze mora ponoviti? Uzmite ovo pravilo. Osnova je da se stvari pripisuju najbližem vremenu. Ili zadnjem vremenu. Koje, koje namaze mora ponoviti? I sabah, i podne, i kendi. Zašto? Jer kod njega je izišlo nešto dok je on spavao. Na, na snu, nije izišlo na javi. Na snu zna da je izišlo nešto. Jer bi na javi osjetio. Na snu je izišlo. Nakon što je ustao prije sabaha, on je klanjao sabah i podne i kindiju. U ovoj zadnjoj noći kad je on spao prije sabaha, je li tada na njegovoj odjeći bilo sperme? Jeste sigurno, bez sumnje. Jer je tada izišao u toku noći. Je li bilo u prethodnoj noći, prethodnog dana, on sumnja. Možda jeste, možda nije. Ali u ovoj zadnjoj noći je bilo sa ubjeđenjem i jekinom, je li tako? Tad je ubjeđen da je bilo. E svi namazi koji su nakon toga moraju ponoviti. To se često pita. Čovjek kaže, ja vidio da je nešto na mome, na moje odjeći ali ne znam šta i kako. Koje namaz moram ponoviti? Kažemo, moraš ponoviti sve namaze od zadnjeg spavanja. No, međutim, da je čovjek spavao na večer, klanjao saba, klanjao podne i posle podne legao da spava šta? Kajlulu. Iako se iz nekih hadisa može razumjeti da je Kajlula prije podne, da nije posle podne. Hadisa kod Buharije se razumije da je Kajlula prije podne. Jer kažu ashabi, mi smo petkom, kaže nismo petkom ručali i spavali nego posle podne. Što znači da su drugim danima šta to radili? Prije podne. Tako se razumije iz nekih hadisa. Međutim, kajlula je kod islamskih učenjaka u arapskom jeziku kajlula znači kale je kilu znači da je čovjek spavao sredinom dana. Bilo prije podne ili poslije podne, da može jedno i drugo. I čovjek naklanjao podne i nakon toga legao spavati. I ustao i klanjao i kindiju. I poslije ikindije vidi da ima nešto na odići. Koji namaz mora ponoviti? Samo kindiju. Jer on je ovdje na podne, sigurno je nešto izišlo. Tada je u tome snu nešto bilo na njegovoj odjeći. Da li je bilo naveče prije sabaha nije mi to, ne znamo, sumnjamo, je tako? A ovdje je ubjeđenje i jekin da je bilo nešto, je tako? Pa će ponoviti, znači, sve namaze nakon ovog drugog spavanja, to jeste nakon kajlule. A to je namaz koji? Kindir. Jedino ako je kajlulio prije podne, onda će ponoviti šta? I podne, baš tako, E to je znači ovo pravilo u kome se kaže da se zbivanje nečega pripisuje najskorijem ili zadnjem ili zadnjem vremenu. El ibadat el hadar, adat el ibaha. Osnova kod ibadeta i obradoslovlja je zabrana i stajanje. A osnova kod adeta je šta? Muba, da je dozvoljeno. Pa čovjek ne smije činiti ni jedan ibadet dok mu ne dođe šerijetski dokaz da to čini. A čovjek ne mora ostaviti ni jedan adet dok mu ne dođe dokaz da ga mora ostaviti. Razumijete? Jer su svi adeti halal, osim oni koji su isključeni šarijatom. A svi ibadeti su haram, osim oni koji su potvrđeni šarijatom. Pa je to značenje ovoga pravila. Naredno pravilo. El aslu fil kelami el haqiqa. El haqiqa. Osnova kod riječi je stvarnost. Kada ti nešto kažem, da to shvatiš stvarno, ne u prenesenom značenju. Ne simbolično, nego stvarno kako jeste da te adveret na hakikatu i i na međaz. Ovo je naredno pravilo. Ako čovjek neke stvari ne može razumjeti na njihovoj osnovi pravoj u stvarnosti, onda ide ka simboličnom značenju. Ida te azere i amalul kelami juhmel. Ako se ne mogu riječi razumjeti, ni u stvarnosti, ni simbolično, onda se odbacuju. Neće se nikak prihvatiti. Zbog čega? Kako je ima ovo pravilo sa ovim pravilom? Iako im se ne može pobiti sumnjom. Ko zna? Ako se stvari ne mogu razumjeti ili riječi, ni stvarno, ni simbolično, onda se odbacuju, neće se nikako uzimati baš tako. Imaš sumnju šta znači. Ja ne znam šta znači. Šta si? Jel si mi kazao riječi koje se mogu dvosmisleno ili trosmisleno ili više smisleno jeli razumjeti. Pa ja ne znam šta to znači, onda je odbacijam kompletno. Ima šek. Pogledajte kako je to pravilo vezano sa ovim našim znači, glavnim pravilom koga smo spomenuli. Naredno pravilo. La ibrate li delaleti fi Ono što ukazuje ili se iz njega razumije, ne može biti snaga pred onim što jasno izriče. Razumijete? Imamo nešto što jasno izriče, a imamo drugo nešto iz čega se može razumjeti. Šta je jače od ovo dvoje? Ono što jasno izriče, što jasno govori, što jasno kaže tako je i tako je, a iz drugog se može, može razumjeti. Jer je ovoga što se može razumjeti postoji u šta? Sumnja. A ovome drugom što jasno izriče nema sumnje, ima jekin. A mi govorimo o čemu? Jekinu i sumnji. Pa pogledajte kako se prepliči ova pravila i kako su sva usko povezana. I da imamo vremena navoditi primjere za svako pravilo po par primjera, onda biste vidjeli kako je to isprepleteno ko jedna mreža, ta pravila. I da je zaista neophodno poznavati ta mnoga pravila. Ovo je samo jedno pravilo, a iz njega se grana možda 15 ili 20 drugih pravila koji se moraju poznavati, znači da bi se moglo adekvatno ili na propisan način donijeti sud po nekom pitanju. Naredno pravilo. La sebu ila sakitin kaulun, walakinne sukute fi ma'redil hađeti ila lbejani bejanun. Čovjek koji šuti, ne pripisuju mu se nikakve riječi. Ne možeš kazati on šuti i on je toga mišljenja. Osim u jednom slučaju. Kada je čovjeku dužnost da kaže, a on šuti. Razumijete? Sad ću vam kazati kako. Čovjek došao u sudnicu. I sudija mu kaže, ti si ukrao toga dana to i to. Ili, na primjer, mi sjedimo u jednom sjelu. To ćemo do ovoga drugog primjera u drugom slučaju. Mi sjedimo na jednom sjelu. I jedni ljudi kažu mi bismo ovako, drugi kažu mi bismo onako. A jedna skupina tamo sjedi i šuti. Što ćemo kazati za nju? S kim su oni? Možemo li kazati sa jednima ili sa drugima? Ne možemo. Ni sa kim. Ne možeš kazati s kim su ti ljudi. Pa se tome čovjeku koji šuti ne može pripisati ništa dok on ne kaže. Osim u slučaju kada čovjek mora i treba da priča. Kao ovaj slučaj drugi koji sam počeo spominjati. Došao čovjek u sudnicu i kaže mu sudija, ti si toga dana ukrao to i to. Ili kaže ti se ome čovjeku dužan toliko i toliko para i on šuti. Jel tada potvrdio? Hoćemo mu tada prepisati nešto? Naravno, prepisat će mu da si ukrao tamo njemu ili da je dužan. Zato što šuti kada mora pričati. On je sada morao progovoriti. I zato se kaže za poslanika i za ulema da nije dozvoljeno im da šute kada moraju pričati. Na da neko iznosi laži na šarijet i sjedi ali i šuti. Tad mu nije dozvoljeno, tad mora progovoriti, tada je morao progovoriti. U protivnom će mu se prepisati te riječi i bit će odgovoran za to. Naredno pravilo. La ibrate bit oku. Puk je pretpostavke i zamisli i sumnje ne utječu. Da čovjek nešto pretpostavlja i sumnja, to ne utječe znači na istinu. La ibrate bi vanni el bejini hatauhu. Nema pouke u očito pogrešnoj tvrdnji. Jer je to više od sumnje. Čovjek kada sumnja može biti ha, pola pola. No međutim kada dođe nešto čija je tvrdnja ili greška očita onda kažemo šta? To nema nikakvog ibrate, nema pouke. To se odbaciva. Pa je to još gore od same sumnje šaka. Mi smo spomenuli ovdje možda neki 12 ili 13 pravila, u svakom slučaju ima još skupina pravila koji se vežu koji se vežu za ovo pravilo. No, međutim, da vas ne zamaram više sa ovim pravilima, sigurno, fikska pravila i usulska pravila su, braće jako bitna stvar. Jako bitna stvar, jer to su kalupi i filteri kroz koje kada hoćete neka se stvar desila, savremena, onda taj događaj pustite kroz ove filtere da prođu. I onda i ovi filteri filtriraju. I na kraju vam iziđe kao sito, ono brašno, čisto. Izijam, iziđem odgovor koji se poklapa sa šarijetom. No međutim, ako čovjek odgovara samo po mislima svojima, ne poznaje ova fikska pravila, Boga u mnogo slučajeva će onda biti jeli, promašeni i štihadi neće biti, znači, pogođeno ono što je šarijet htio. Ova pitanja i ovaj hadis se veže, znači, kazali smo za ibadet ovdje. Kako za uzimanje abdesta? Kada čovjek uzme abdest, pa sumnja da li, na primjer, oprao jednu ruku dva ili tri puta. Kazat ćemo koliko je puta oprao. Dva puta i neka opere treći put čovjek klanjao namaz. I u namazu ne zna da li je treći ili četvrti rekat, sumnja. Koji je rekat? Koji je rekat po ubjeđenju? Koji rekat mora biti u najmanju ruku? Treći mora biti. I to je jekin, to je Treći je sigurno. Ali ja sumnjam u koji? U četvrti. Ali je treći sigurno, pa ću smatrati da je to treći zato što je treći ubjeđenje, jel tako? A četvrti je sumnja. Pa uvijek idem na ono što, je znači manje. To je po pitanju, to je po pitanju namaza. Dobro, po pitanju Čovjek uđe u halu i obavi prirodnu potrebu. I iziđe i onda sumnja da li je uzeo abdest ili ne uzeo abdest. Šta je ovdje? Nije uzeo abdest. je da je obavio prirodnu potrebu, a to kvari abdest. A onda sumnja da li je uzeo ili nije uzeo. Gdje se sumnja pojavila? Kod toga da li ima abdest ili nema abdest. Znači kod abdesta. A nije se pojavila kod gubljenja. Gubljenje je sigurno. Pa kažemo nemaš abdesta, idi ponovo abdest. Idi ponovo, idi ponovo abdest. U zekijatu. Čovjek svake godine u Ramazanu daje zekijat. I došao Ramazan i on počeo sumnjati da li je dao zekijat ili nije dao zekijat. Ili čovjek općenito sumnja da li je dao za godinu zekijat ili nije dao zekijat. Šta će biti? Nije dao. Osnova je da nije čovjek dao. Ti moraš potvrditi da si to uradio. Kao u ovom slučaju što si morao potvrditi da si uzeo abdest. Ovdje čovjek morao potvrditi da je dao zekat. Kaže mu moraš dati ponovno zekat. Ako si dao jedan put imat ćeš dva. Svjetlo na svjetlo. A ako nisi, plaćaš zekat. Ali mora znači mora drugi put dati zekijat jer je ubjeđenje kod njega i osnova je da nije dao. A to da li je dao ili nije dao, šta? Sumnja. Pa mora ostati na svome ubjeđenju, a to je da nije dao. U redu. Post. Pogledajte, u sve ibadete ulazi ovaj hadis. Samo po jedno, jedan primjer da navedemo. Čovjek ustao ujutro na sehur i gleda napolju nema sahata, nema vaktije, nema ništa ne znam. I gleda napolju i mrak. A sumnja da li je nastupila zora ili nije. Da li može jesti? Ramazan je, pokvaći post. Može jesti. Jer je osnova da je šta? Mrak, da je noć. A on sumnja je li svanulo ili nije svanulo. Kažemo jedi U redu. Čovjek posle Indije nalazi se u jednoj dolini, nema sahata, nema vaktije, nema ništa. I gleda i sumnja je li sunce zašlo ili nije. Gleda onako i nije mu jasno. Smije li prekinuti post? Ne smije. Jer je osnova da je šta? Da je dan. A on sumnja je li nastupila noć, to jest je li dašlo sunce ili nije. Pa kažemo ne smiješ. Jer moraš se zadržati na jepinu. A ona šubha koja je kod tebe sada e, ovaj, sumnja se pojavila, da li je sunce dašlo nije, to ne može pobiti šta, ovo da je dan. Razumijete? Čovjek na tavafu i ne zna da li je treći ili četvrti onaj šaut ili krug. Koji će računati? Treći. Isto kao namaz. Treći, a među čim se sežde. Tako. Čovjek na repatu i hoće izaći sa repata. Ali gleda u sunce negdje zaklonjen i šatora ne vidi dobro i ne zna da li je sunce zašlo. A treba ostati do zalaska sunca. Hoće izaći, neće izaći. Isto kao pitanje čega? Post. Neće izaći jer Osnova je da je dan, a on sumnja je li sunce zašlo ili nije sunce zašlo. Pa kažem ne, osnova je da je dan, čeka još dok se malo ne smrači pa onda izađi, ne smeta ako malo ostaneš. Kaže Sufjane Seuri, ne smetati ga opereš, A ono, čisto. Čovjek baca kamenčiće u onaj džemret, jel baca u na, mini i bacio džemret. I sumnja da li je pogodio ili nije pogodio. Jel pogodio ili nije pogodio? On sumnja je li upao u ono korito ili nije. Šta će računati? Da je upao ili da nije upao? Da nije upao. U redu. Čovjek bacio i vidio da je upalo. I onda posumnja da li je upalo ili nije upalo. On bacio i vidio da je upalo. I onda posumnja možda se je odbilo. Pa iskočilo na polju. Šta će biti? Upalo. Jer je ono što je upalo je jekin. A on sumnja je li iskočilo ponovno nije pa kažemo ostane na jekinu. A sumnju odbaci, udari sa njom o zid. Čovjek sumnja je li pustio ženu ili nije pustio ženu? Je li dao talak ili nije dao talak? Je li dao talak? Nije. Jer je on ubjeđen, ona je njegova žena. A sumnja da li je prestala biti žena. Pa kažemo sumnju odbaci, a uzmijeti. Čovjek sumnja da li je ženi dao jedan ili dva razvoda. Ili tri. Ili jedan. Sumnja između jedan ili dva. Ili sumnja između dva ili tri. Šta će biti? Biće manje. Ili jedan ili dva. A tri neće biti nikako. Pa ako sumnja među jedan i dva, bit će jedan. Ako su među dva i tri, bit će dva. Jer je on ubijeđen da su dva. A za treći sumnja. E ta sumnja ne može pobiti šta? Ono ubjeđenje da je ona dalje poježena. Iz ovoga pravila islamski učenjaci izvlače još jedno pravilo bitno za ove stvari. Pa kažu, kada bi čovjek rekao o svojoj ženi, enti palikum, palikum, talik, jel na arapskom, ti si puštena, puštena, puštena. Šta je s njegovom ženom? Kažu islamski pravnici, on može se naći u tri slučaja. Ovdje ovo njegovo se može, on se može naći u jedan od tri slučaja sad pod ovi riječi. Da je time ciljao, ti si puštena, prvi put kada je puštena, drugi put kad je rekao puštena, potvrđuje joj to prvo puštanje, kao sigurno si puštena. I treći put je, ma jesi sigurno. Pa kaže, puštena, puštena, puštena, misli, jedan put i sigurno i sigurno potvrđuje. Koliko je razvoda ovdje desilo se? Jedan. Jer je on samo jedan potvrdio. U redu. On je rekao tri puta, puštena si, puštena si, puštena si, ciljajući da je pušta tri puta i da mu se više ne može vratiti, dok je ne oženi drugi čovjek na širijetski propisan način, znači ne stupi sa njom u braću vezu, nema, ne bude imao sa njom odnos, potom je pusti pa je on tek ožen Kada kaže tri puta puštena si ciljajući to, šta se desi? Jel tri puta ne može više imati kao ženu? Jeste. Po, po mišljenju imama četiri mezheba, ona mu više nije žena i ne može je više imati za ženu dok je drugi čovjek ne oženi i ne desi se ono što smo govorili. Pa je on razvede, pa je tek ovaj oženi. To je pomišljenje većine islamskih pravnika. Šehol Islam Ibn ima to drugo mišljenje, on kaže da to ne može proći, da je to ipak jedno puštanje, međutim ispravno je kod papiha, izrazite većine papiha da se to smatra, papiha četiri pravne škole da se smatra tri puštanje. I treća stvar jeste da nije ciljao ništa, nego se igrao jezikom onako. Nema šta raditi, pa suzbija sa šalu sa ženom. Pa kaže puštena si, puštena si, pušta nas. Ovdje se islamski učenjaci spore. Jedni kažu, jedni kažu, računat će se jedno puštanje. Zato što si rekao jedan put i to se je desilo, to je jekin da si je pustio jedan put, a one druge ćemo ti oprostiti. A one druge ćemo ti oprostiti. No, međutim, neki kažu ne, ona i dalje njegova žena, neće se ništa desiti, jer mi sumnjamo šta je on ciljao s tim i same riječi nisu jasne, postoji šubha, a što se tiče jakina, jakin je da ona njegova žena, pa će i dalje ostati, pa će i dalje ostati njegova žena. I tako vidimo da ovo fiksko pravilo ulazi u sva poglavlja, kako i badete, tako mu amelate od kupo prodaje. Čovjek hoće prodati nešto čovjeku. I roba pred prodavcem. I kaže kupac, ja sam njemu platio. Iz poreze. Kakav je propis? Jel mu platio, nije mu platio. Kaže, ja sam te platio, kaže, ovaj nije isplatio. Čije će riječi biti gornje? Čija roba? Riječi prodavca. Tako je. Jer je osnova da ti meni nisi dao para, tako? To je osnova. A to da li si mi dao para ili nisi, tu se sporimo. Pa zato je obaveza, kad čovjek nešto zagovara, da dođe sa čime? Dokazom. A onaj koji poriče da dođe čime? Ne možemo dokazati. Da dođe sa zakletvom. Sa zakletvom sa zakletom. Jer ti kažeš ja sam njom platio, kaže da argumente, evo kaže argumente. Imao sam toliko i toliko para, neko vidio i on meni toliko vratio kusura i sad imam toliko toliko. Ili da se ovaj pretresuje pa da se nađu pare. Ili da je neko vidio da je on platio. No međutim, može li ovaj dokazati da mu nije platio? Nema dokaza, on se može zaklesti. Pa riječi u ovome slučaju bivaju riječi, znači ako ovaj nema argumenta, ovaj nema argumenta da je platio, a ovaj se zakune da nije, onda biva da nije platio. Jer je osnova da nisi platio, a sumnja je da li si ili nisi, tako? Ili odnosno, da li je platio znači robu. Pa biva, riječi prodavca bivaju tu, riječi prodavca bivaju tu veće i gornje. U ovome hadisu, kao i u brojnim drugim hadisima je, draga moja braća i sestre, dokaz rahmeta Allahovog barak je otala prema nama i širine ovoga šarijata. Kako nam nije nikakve poteškoće učinio. Šta mislite kada bi čovjek, kada god posumnjao, abdest mijenjao ga? Ili kada god posumnjao neku stvar, kada bi to učinio tu stvar. On se ne bi mogao kotarisati vesvesa nikako. Jer jedan od načina da se kotarišeš vesvesa jeste da znaš ova pravila. I dođe ti šeitan sa svojim vesvesama, to tako dođe samo kao zraka kada dođe na ogledalo pa se odbije. Ništa ne može. Međutim, ko svoje srce otvori vesvesama kao spužva kada sipaš na nju vodu, samo upija, nikad stati. Pa je šarije došao da te stvari prekine. Kažu, jeklin se ne može pobiti sa sumnjom. I završena stvar. Ubjeđenje se ne može pobiti sa sumnjom. Sumnja koja dođe, neka se samo odbija. I zato je šehol Islam Ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, rekao svome učeniku Ibn Kajimu, kaže, učini svoje srce kao staklo, kao gledalo, a kaže, nemoj ga učiniti kao spušno. Jer tako, znači, srce samo ubija, upija, jeli, upija sumnje i šubhe koje se, koje se dešavaju i kojima je izložen. Vidjeli smo veličinu ovoga hadisa, iako sigurno postoje još mnoge stvari koje bi se mogle kazati vezane za ovaj hadis. Ali ovo je bilo, inša ono što je najbitnije što su islamski učenjaci spominjali u pogledu ovoga velikog hadisa i fikskog pravila koje se veže za njega, ali je klinu laju zalu višek. Pa smo time završili, inša Allah, drugi hadis poglavlju Mezija. će Allah, te barak da nas pouči našoj vjeri, sunetu poslanika, sallallahu alaihi sallame, da popravi naše stanje i stanje naših porodica i da pomogne muslimane u cijelom svijetu, da popravi naša djela, da nam najboljim od naših djela učini zadnja od njih i da sretnjamo našeg gospodara Tebara od ta'ala na šehadetu La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah Wallahu ta'ala alam wa ala nabina Muhammedin wa alihi wa Ovdje nam je došlo nekoliko pitanja putem interneta Assalamu alaikum, poštovani brate, kakav je stav Islama po pitanju imena Nikova ovdje u ovoj sobi na Paltalku? A čiji su nazivi škatljivi kao na primjer, pa navodi ovdje neka lijepa i tako neka imena, znači da žena, vjerovatno radi se o ženama, da sebi stavi ime svoje, pa lijepa ovakva, cvijet, ruža i slično tome kako se već navodi to, kako se mogu vidjeti nikovi, da li to odgovara stidu muminke, da se predstavlja pod ovim nikovima. Sigurno da žena kada se predstavi pod nikom, na primjer, da napiše muminka ili cvijet, proljeća ili slično tome, da tako nekakav nik se napravi, otvorila je put i vrata da je ljudi negdje tamo uvijek odvajaju u stranu. Na privatni onaj čat, kako to već čine mnogi. I onda otvori sebi vrata i otvori vrata šeitanu. Žena treba da sebi stavi nik, najbolje da stavi pod nik svoga muža. Ili da stavi nik neki ozbiljan, ali nije to, jer su počele i žene odvajaju muškarce u stranu. Pa ako stavi ime pod muž, može i njega neko odvojiti u stranu. Najbolje je da stavi nik pod nekim neutralnim ovaj, imenom, tako da se ne može znati šta je. Bedr. Bedr. Bedr Bosna, jel? Bedr. Da stavi, da stavi ime neko koje znači, iz koga se ne može zaključiti da li je muškarac ili da li je žena. Brat stavi ime svoga sela koje je ženskog roda. I odmah ga drugi odvoji u stranu, kaže ima štetnik. A ono ime sela uopće ne radi se o imenu, ne misle da je to ime žene. Znači, bilo kakav povod koji ima treba izbjegavati tako smatram da nije nikako ispravno i da to nikako ne odgovara i ne doliči da sebi žena stavi nik kojim će privlačiti, znači imena. Čak ni svoje ime. Jer ti dok staviš Merjema, ili dok staviš Hafidža, ili dok staviš Ajša, nije bitno, već si otvorila vrata. Dokazala da si žensko. I to je dovoljno za bolestna srca, to je dovoljno, njemu ne treba više. On to upravo i traži. Tako da treba, znači, ovim nikojima da se povede računa, jer je nama cilj preko ovih patalka da se okoristimo svi. A nije nam cilj da izazivamo sržbu našeg gospodara te barake I vi ste svi svjesni i vidite da ima mnogo stvari koje ne doliče i da se čine neke stvari koje nisu u redu, a patalk je postavljen sa ciljem da bude hajr. I zato nemojmo se iznenaditi ako muslimani budu ovo zloupotrebljavali, kao što mnogi to danas čine, da dođe islamsko ulema i da kažu patalk je haram. To se nemojte iznenaditi. Ako jednog dana neko doleme iziđe sa proglasom da je patalk haram. Jer u nama gleda i dok je stvar, dok je korist u nekoj stvari veća nego šteta, oni kažu može, halal je. Međutim, kada šteta ovaj, prevlada na korist, kažu haram je. Pa kažu kako haram? Pa jednostavno. Pa će može biti telefon, može biti haram. Pa, kao što su ljudi napravili televizor da bude haram. U osnovi je televizor halal, da gledaš program, da gledaš naučne emisije, da se obrazuješ. No, međutim, kad taj televizor bude ispunjen onim čime su ispunjeni danas televizori, jasan je propis. Tako je je pitanje interneta, tako je pitanje telefona, tako je pitanje svega. Pa Allah dade neki njemet ljudima, a oni taj njemet koriste u šta? U zlo. Kakva je razlika između toga i čovjeka kome je Allah dao da mu u njegovoj baši rodi grožđe dobro, pa da on procijeni su da napravi sok, on napravi vino. To ništa drugo. Allah ti dao blagodat, i da se koristiš tom blagodati, da kažeš alhamdulillah koji me je obskrbio, a ti tu blagodat okreneš u zlo, okreneš u haram. To je sigurno zabranjeno. Tako da smatram isto tako po pitanju ovih nikova da treba se malo povesti računa i da to sigurno udara i svaka sestra koja stavi nik sebi koji je izazovan pa je neko odvoji griješna je zbog toga postupka. Jer je ona dala povoda znači čovjeku. Jer je ona dala čovjeku znači povoda za koga on nema opravdanja. Ovdje pitanje, salamu alaikum dragi brate, alaikum salam, imam pitanje vezano za vitr namaz, kada ostane nedovoljno vremena do sabaha. Pa kada klanjam vitra nisam učio još ili učinio izgleda sježdu, a već je počeo vakat sabaha. Da li će, da će važiti taj vitr namaz i šta ću onda da radim da svano Inša da će važiti taj vitr namaz. Inša Allah da će važiti, ako, ako čovjek nije imao vremena i slično tome, da će, da će važiti taj vitr namaz i može taj vitr namaz klanjati sa jednim rekiatom išao tada da neće smetiti. Assalamu alaikum, cijenjeni šejh. Jedno pitanje, ako neko optuži svoga brata ili džemat, braći, da zabranjuju profesorima da drži da drže predavanja u drugom džematu, a ne iznose dokaze za svoje tvrdnje vezano za to tko je to zabranjivo dajama da drže predavanja u drugom džematu i koji je to daja kojem je to rečeno to javno iznese jedan džemat da bi ponizio članove drugog džemata i pokazao ga pred javnošću kao neispravni. Šta je sve i po tom pitanju? Prvo, drago mi je što je pitanje postavljeno u neodređenom znači, slučaju, pa se ne zna o kome se radi, znači zašto se veže, i to je ispravno, ne treba spomenuti imena, niti džemate, niti sobe, niti daje i tako dalje, nego treba općenito pitanje za propis. Mi kažemo da je osnova i da je veliki hajde danas što ima skupina daja koji govore znači o islamu i da se ljudi mogu pušiti svojoj vjeri na ispravan način. I to treba iskoristiti. I treba, znači svaki džema treba naći dovoljno prostora u svojim grudima da prihvati sve daje i sve ljude koji govore po Kur'anu i sunnetu da čine Da No, ljudi ponekad se desi razilaženje ili da neki džemat smatra da neko daja nije kompetentan da priča ili ga smatra da on nije na menheđu ili slično tome, ili je čuo od nekoga nešto i slično tome. U većini slučajeva takve stvari bivaju samo puke tvrdne, bez argumenata, no međutim u svakom slučaju, ako se već desi da neka, neki džemat ne dozvoli nekom odaja prelazi kod njega smatrajući ga da nije ispravan i da nije na menheđu, onda to ne trebaju širiti među ljudima i stvarati fitnet i nered. Kažu, mi smatramo da, ili nam je neko potvrdio da čovjek nam neće koristiti, da će nam više štet nego koristiti, ako već dođe do toga, onda trebaju znači to držati samo za sebe. I to mišljenje da čovjek drži za sebe, a ne da drži to da širi, jer ako možda jedan daje ne odgovara jednom džematu, možda odgovara desetinama drugih džemata. Pa ne treba zbog toga, znači mišljenja jednog džemata da se znači ovaj skrnavi jeli, jeli ugled, ugled nekog od daja. A osnova je da daje, rade se skupa i da rade u svim džematima i da se zajednički radi da bi bio znači da bi bio hajr što veći i što obsežniji. Esalamu alaikum, da li se snimak sa video kamerom može uzeti kao dokaz u činjenju bluda? Sada ono misli da imaju četiri video kamere. Jel? Četiri, četiri. Četiri. Ne može. Snimak video kamerom se ne može uzeti kao dokaz. Ne može uzeti kao dokaz, jer jednostavno sve se te stvari mogu izmanipulisati, mogu se, mogu se znači izmisliti. Mogu se izmisliti tako da dokaz videokamerom ne može proći u ovome slučaju i time bi se otvorila jedna velika vrata. Glas, danas imamo prilike da glas izvedemo, od čovjeka napravimo glas kakav hoćete, da promijenite u tonu, da ga dignete, da ga spustite, da, ga istanjite, da napravite od muškog glasa ženski glas, da čovjeku promijenite, da ga, bacite u nevjerstvo. Da kaže negdje ima Boga i ti skloniš nešto ima, kažeš nema Boga staviš sa drugog mjesta, preneseš istu njegovu riječ gdje je rekao nema, preneseš i staviš ispred ima. I to su danas programi imaju koji se jednostavno može uraditi. Tako da ove stvari kada se počnu pojavljivati, učini ono što je neispravno ili što je neistinito, ne smiju se znači uzeti kao argument. Ako dijete koje je staro 8 mjeseci neće da doji majku, ovo je pitanje, jel? To jeste uporno odbija da doji, vjerojatno zbog bolova jer mu niču zubi, da li je majka obaveza da ispumpava svoje mlijeko pumpom i da time mlijekom hrani bebu na flašicu. Bolje je u svakom slučaju da čini. Bolje je da čini zbog znači, toga što je majčino mlijeko najzdravije i majčino mlijeko sadrži za dijete ono što ne sadrži bilo koje drugo mlijeko ili bilo koja druga hrana. Nema ništa na zemlji od vitamina i hajra što može koristiti hrane djecu da može više koristiti majčinog mlijeka. Sve što mu je potrebno ima majčino mlijeko. Ništa mu drugo ne treba. Znači dijete koje je znači, u tom prvom ili u tim prvim mjesecima svoga života. Tako da, ako žena to uradi, inša da će biti bolje. A da li je obavezna šerijetski da to čini, Allah najbolje zna. Assalamu alaikum, dragi brate. Kada slušaš islamsko predavanje i onda javiš bratu u islamu kako je lijepo i poučno predavanje, on odgovori, reci to ti tamo drugom bratu. Reci to ti tamo nekome drugom, Ali Aludirajući da ne treba to njemu, govoriti da on već zna šta se priča u tome predavanju. Kako postupiti u ovome slučaju da vas Allah Žešanu obraduje ženetom i vas U svakom slučaju, mi smo kazali da je danas vrijeme kada čovjek može učiti svoju vjeru i kada ima priliku da nauči. I neće niko imati opravdanje pred Allahom te barek dala što nije naučio. Možda će naši predci naći opravdanje komunizam, neznanje, marksizam, lijevo, desno. Možda nađu nekako opravdanje, možda im Allah oprosti. A kako će Allah Žešanu nama oprostiti kada mi imamo mogućnost da naučimo, imamo ili daju kod sebe, ili imamo daju u susjednom gradu, imamo telefon, imamo faks, imamo internet, imamo auto, ima, sve imamo, sve prides... Možemo saznati šerijatski propis za jedan ili dva centa. Možemo znati šta Allah nam kaže za jedan ili dva centa. Jeftino načina sticanja znanja Allahu dragi. Nekad što je neko morao putovati danima da sazna jedno pitanje, jedan hadis, ti ga saznaš za jedan cent. Ili na ovim mrežama sad imaju besplatne ove mreže. Zoveš istu mrežu i dobiješ besplatan odgovor. I zato će čovjek biti pitan. I druga stvar, mi ne znamo dobro će ovaj hajr potrebiti. Mi vidimo danas muslimane, nikad se više nije pričalo o vjeri, a nikad se manje nije vjera I vidimo danas na predavanjima i na sastancima i na druženjima koliko malo ljudi posvećuje pažnju vjeri. A to je prilika da se nauči. A mi ne znamo dok će Allah te barek tamo učiniti ovaj hajr. Možda sutradan mi više ovdje ne budemo mogli na ovome mjestu. Jer ćeš ispred dole imati stražu ili pratnju zbog koje nećeš smjeti ući u džamiju. Nego na namazi iz, izići. Iz, neće bilo kako okupljanje biti zabranjeno sve o tome. Treba to iskoristiti. I sjećam se, spominjao sam nekoj braći ove stvari, sastavimo se ove godine ovdje, možda naredne nećemo. I zaista je tako bilo. Kad se nismo mogli sastaviti, onda su vikali štete velike što se ne možemo sastati. Jeste, ali treba iskoristiti vrijeme kada se može. Stoga treba brata znači savjetovati, možda on smatra da to njemu nije potrebno i o tome, a znanje je potrebno svakome, treba u svakom slučaju nasavjetovati ga, ne treba donositi nikakav šerijetski odmah hukmi propis da je on izišao s menedža i o tome, možda čovjek voli slušati jednog predavača, ne voli drugog i o tome, u svakom slučaju treba lijepo sa njim postupati, ne bila Allah ono otvorenje njegovo srce inša Salamu alaikum, alaikum salam. Šta da radi čovjek kada ne može da se oslobodi šeitanovog došaptavanja? Radi se o tome da kada uzmem abdest ili gusul ili kada klanjam ili kada otklanjam, to je sve kada završim namaz, ali imam nesigurnost u sebi, jesam li to dobro uradio, pa tako više puta ponovim abdest i namaz. Kako da se oslobodim te šetanske spletke? Salamu alaikum. U svakom slučaju, čovjek kada uzme abdest, mi smo kazali, shodno ovome fikskom pravilu, ele laju bi šek, sumnja neće pobiti ubiđenje, da čovjek kada uzme abdest ili kada obavi namaz neće obraćati se na, sum, na one sumnje koje mu dolaze i koje mu šeitan došaptava. Pa kada čovjek uzme abdest i stane u namaz, neka ne prekida namaz, naročito ti, brate, koji si pitao ovo pitanje, ne prekidaj namaz ni po koju cijenu. Kada staneš u namaz, ne prekidaj namaz ni po koju cijenu. Osim kada bi se smio Allahom zakleti da si izgubio abdest. Razumijemo kazati, tako mi uzvišenog stvoritelja, ja sam uzgubio abdest. Nemam više abdest. E tada kada se, to je već druga stvar. No, međutim, samo puke sumnje neka te ne zavaravaju, jer to ponavljanje abdesta i namaza samo otežava tebi tvoju vjeru, a time uzvišenje Allah nije zadovoljan. Allah ne voli ljude koji su mu u osvisi, koji imaju vasvesa. Zato što je svesa teška čovjeku i zato što je vesvesa šeitanovo djelovanje. A čovjek ne smije šeitana staviti prostora da djeluje. Uzmeš abdest, završi namaz i gotovo. Islamski učenjaci kažu čak kada je čovjek u namazu, pa mu šeitan dođe sa, sa šaptavanjima, kaže ti si u namazu samo da bi te ljudi vidjeli. Ti ne klanjaš ni zbog čega, nego da bi ljudi kazali kako ti dugo klanjaš i kako dugo ostaješ na ruku. Kažu, produži još više ruku. Još više ostane ruku, pa će onda kada je šeitan osjetiti da je on uzrokom da si ti učinio neko dobro djelo. On će osjetiti sebe odgovornim to što si ti ostaviš drugi na ruku, kaže pa ćete pobjeći, pa ćete pustiti, ostaniti kao što si bio prije, ja sam zadovoljan. Pa ćete ostaviti. Znači ne obraćaj se opće na šeitanske ove vesvese, jer to otežava čovjeku, otežava njegovu vjeru. O, esalamu alaikum, je li hala bosanska ili bošnjačka riječ? To jest, da li i ostali narod vjeru? Riječ hala je arapska riječ. Kaže se el hala. El hala znači brisani prostor, brisani prostor ili neko daleko mjesto, udaljeno mjesto. Jer su oni išli u, znači na daleka mjesta bili su WC, znači vani izdvojeni, van sela, pa su ljudi išli daleko tamo. Pa se je zvalo to neko daleko mjesto ili brisani prostor. Salam alaikum, pitanje, da li je ispravno da majka pusti svoje dijete da se tušira i to dijete mislim, tim tuširam da je uzeo i abdest za namaz. Da salam alaikum, amin, salam alaikum, alaikum salam. Dijete, ako čovjek zna da se dijete zna samo istuširati, znači da može istuširati na propisan način, neka uči tako. U svakom slučaju neka mu pokaže kako će se tuširati na propisan način. Neka ga pouči, pa neka se onda dijete samo tušira, ako je znači spremno za tuširanje. Ako je dijete suviše malo, onda tu je stvar, tu je stvar Ako muško obavi hađ, on je hađija. A ako žensko obavi hađ, on je hađinca. Kako se treba zvati žena od hađije i muž od hađince? Ja se sjećam, jedan naš hađija je bio i uvijek mu govorila hađija. A njegovoj Hanumi govorila hađinca. Ona nije bila govorila hađ. Pa jedan put jedan čovjek nešto mu to dosadilo mu to pa kaže pa nije ona hađinca. A ovaj se hađija naljuti. Kaže, kako nije hađinica? Ja sam hađija, ona je hađinica. Kaže, u redu, kaže. Ja sam, kaže, profesor. Jer moja žena profesorica? Pa kaže, nije. E, kaže, tako ni tvoja žena nije hađinca Tako ni tvoja žena nije hađinca. Znači, žena od hađije niti se zvati hađinca, niti profesorica profesora, već zove se po imenu. I to hađija je kod nas mač sa dvije oštice. S jedne strane mi je drago kada se kaže hađija, da druge ljude podstaknemo da i oni čine hač. Ali s druge strane je mač sa onom bližom oštricom koja može čovjeka porezati, da se viče hađija, hađija, pa da čovjek time osjeti ili oholost, ili time da je hađ nešto što ne može svako učiniti, ili slično tome, onda ta riječ nije pohvala. Kao riječ hafiz. Lijepo je kazati hafiz da se drugi postaknu da budu hafiz. da se viče hafiz, hafiz i da se kroz to čovjek reklamira i slično tome, onda je to bolje ostaviti. Allahu Teala alem, Allahuma ala nabina Muhammed, a ovdje ako žena nije obavila hađ, neka obavi hađ. Jazakumullahu khairan.